Haya ni matamu yenye ladha, mazuri kunywa. Na haya ni ya chumvi, machungu. Na kutokana na bahari zote mnakula nyama mpya. Na mnatoa mapambo mnayoyavaa. na unaona ndani yake merikebu zinakata maji ili mtafute fadhila zake na ili mpate kushukuru yuliju al-layla fi nahari wa yuliju nahara fi layli wa sakhara shamsa wal kamara kullu yajri li ajalin musamma dhalikum Allahu rabbukum lahul mulk والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير Anauingiza usiku katika mchana na anauingiza mchana katika usiku. na amelifanya jua na mwezi kutumikia. Kila kimojapo kinakwenda kwa muda maalum. Huyo ndiye Mwenyezi Mungu Mola wenu mlezi. Ufalme ni wake. Na hao mnaoomba badala yake hawamiliki hata ugozi wa kokwa yatende intad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bishirkikum wala yunabbi'uka mithlu khabir mkiwaomba hawasikii maombi yenu na hata wakisikia hawakujibuni na siku ya kiyama watakataa ushirikina wenu na hapana atakayekupa habari vilivyo kama yeye mwenye habari Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Wamekuwa hawatambui Je, yule ambaye shetani kampambia vitendo vyake viovu na mwenyewe akaona ni vizuri, ni kama aliyehidika kwa uongofu wa Mwenyezi Mungu na akaliona jema kuwa ni jema na uovu akauona kuwa ni uovu. Kwani hakika Mwenyezi Mungu humwacha akapotea mtakaye katika wanaohiari njia upotovu, wakaiona ndiyo njia kuifuata. Na humhidi amtakaye miongoni mwa walioihiari njia hidaya kuwa ndiyo njia kuifuata. Basi usihiliki nafsi yako kwa kuwasikitikia wapotovu na kuonea huruma. Hakika Mwenyezi Mungu anajua uovu utendao, naye atawalipa kwa hayo. Na Mwenyezi Mungu peke yake ndiye anayezituma pepo ziyatimue mawingu yaliyorindikana kwa mvuke wa maji. Tena tukayasukuma hayo mawingu mpaka kwenye nchi yenye ukame, tukaihuisha ardhi yake baada ya kuwa ilikuwa imekufa, kama tunavyotoa mimea katika ardhi basi hali kadhalika tutatoa maiti makaburini siku ya kiyama. Rejea maoni ya kielimu juu ya aya 57 katika surati al-Araf. Mwenye kutaka utukufu na nguvu na akazitafute kwa kumtii Mwenyezi Mungu, kwani yeye ndiye mwenye nguvu zote. Kumwendea yeye ndio linapanda neno jema, na Mwenyezi Mungu hinyanyua amali njema na akaipokea. Na wale wanawapangia waumini vitimbi vya kuwadhuru watapata adhabu iliyokali. Na hizo njama zao zitafisidika, hazitoleta hayo waliyokusudia wala hazileti na tija yoyote. Na Mwenyezi Mungu amekuumbeni kutokana na udongo, kwani ndivyo hivyo alivyomuumba baba yenu Adamu, kisha akakuumbeni kutokana tone la manii, nayo ni maji yanayomiminwa katika tumbo la uzazi nayo pia ni katika chakula kinachotoka kwenye udongo. Kisha akakufanyeni waume na wake. Wala mwanamke hachukui mimba, wala hazai ila kwa ujuzi wa Mwenyezi Mungu mtukufu, wala hauongezwi umri wa mtu yoyote, wala haupunguzwi ila husajiliwa katika kitabu. Hakika hayo kwa Mwenyezi Mungu ni sahali imepesi. Na haziwi sawa bahari mbili katika ujuzi wetu na makadirio yetu japokuwa zinashirikiana katika baadhi ya manufaa yao. Haya maji matamu yanakatakiwa kwa uzuri wake na utamu wake na wepesi wake kuyanywa. Na haya mengine ni maji ya chumvi, uchumvi wake mkali. Na kutokana na zote mbili mnakula nyama mpya, yani fresh, haikuchacha. Nayo ni samaki mnawavua na mnatoa kutoka maji ya chumvi mapambo mnayoyavaa kama lulu na marijani. Na wewe mwenye kutazama unaona vipi vyombo vya baharini vinavyokwenda vikipasua maji kwa mwendo wake ili mkatafute baadhi ya fadhila za Mwenyezi Mungu kwa kufanya biashara na ili hasa mpate kumshukuru Mola wenu mlezi kwa neema hizi. Na katika ishara za mwenyezi mungu, ambazo anawaitia watu wazizingatie na ambazo amewaneemesha fadhila zake, ni mwendo wa merikebu na kukata kwake maji baharini kwa mujibu wa kawaida zake alizoziweka katika tabia za maumbile. Nazo ni hizo sheria za vitu kuelea, the love buoyancy, ni maarufu kuwa baadhi ya mapambo yanapatikana kutoka maji ya chumvi, na baadhi ya watu labda wanaiona haiwi maji matamu kutoa mapambo vile vile. Lakini elimu na mambo yalivyo yamethibitisha kinyume cha hivyo. ama lulu kama zinavyopatikana katika maji ya chumvi, basi vile vile zinapatikana kwenye namna fulani nyingine za chazo wa mitoni. Hupatikana lulu katika maji matamu, katika Uingereza, Scotland, Wales, Czechoslovakia na Japan na kadhalika. Mbali na lulu za baharini maarufu, na pia vinaingia katika vinavyopatikana katika maji matamu, madini thamini ngumu kama almasi, zinazopatikana katika udongo unaotupwa na mito. Hupatikana pia yakuti katika mito ya Mojo karibu na Andalas katika bama ya juu. Ama katika Siam, yani Thailand na Sri Lanka, hupatikana yakuti katika mito. Na katika mawe ambayo yanashabihiana na ya ghali na hutumiwa kwa pambo litopazi. Na hupatikana pia kwenye mito mwali mwingi katika Brazil na Urusi, Ural na Siberia, fluorosilicate of aluminium. Aglabu hiyo huwa ya manjano au rangi ya kahawia. sako ni jiwe thamini linavutia. Sifa zake karibia za almasi. Namna zake nyingi hupatikana kwenye mito. Kadhalika dhahabu ambayo inaitwa alluvial gold yani dhahabu ya mtoni hupatikana nchi nyingi wapo ni Zaire. Yeye huingiza usiku katika mchana na mchana katika usiku. Matokeo yake ni kuwa saa zao hurefuka na hufupika kwa mujibu wa mipango na hikma miaka nenda miaka rudi. Na yeye amelifanya jua na mwezi kutumika kwa manufaa yenu. Kila kimojapo kinakwenda kwa muda maalumu tawishia kwake. Huyo mwenye shani kuu ndiye Mwenyezi Mungu mwenye kuyapanga mambo yenu. Ufalme ni wake yeye peke yake na hao wengineo mnawaomba kuwa ni miungu mnaoabudu hawawezi kumiliki hata ugozi mwembamba ule wako kwa tende. Basi nakuwaje wastahili kuabudiwa? Aya hii tukufu inaonyesha kuwa jua lina muda utakaokwisha baadaye. Na huenda kuwa huo ndiyo utakuwa mwisho kwa mujibu wa semavyo taalamu wa elimu ya falaki ya astronomy kwamba jua linaunguza kuni zake za dhara yani nuclear fuel nayo ni hydrogen inayogeuka kuwa helium. Huenda kuwa ukisha muda wa jua ndiyo msiba mkuu wa ulimwengu wote. Mkiwaomba hao mnaoabudu badala Mwenyezi Mungu hawasikii maombi yenu na hata ingelikuwa wanasikia wasingeli kujibuni kitu chochote kwa hayo miatakayo Na siku ya kiyama watakuja kukataa huo shirikina wenu kuwashirikisha na Mwenyezi Mungu. Wala hapana wakukupeni habari za hali za akhera kuliko huyo mwenye kuzijua vyema kwa ujuzi wa ndani kabisa.